hadis iz knjige Bulugul Meram, odnosno Teudihul Ahkam, komentar Bulugul Merama od šeha Besama. Tako. 16. hadis prenosi se od Dullah ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao, rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam iza dubiga ihabu faqad tahur, kada se uštavi koža, sa tim, se, sa tim postaje čista. Štavljenjem koža koža postaje čista. Alas hadis, dakle ovaj hadis bilježi ima muslim, a dodatak, dakle kod imama Tirmizije i Nesaja je Budavuda, ejuma habin dubig, ejuma Habin dubig, koja god, dakle se koža uštavi postaje čista. Dakle razlike između ovog eh, prvog eh, rivajata imama muslima i ova druga, ovi, ovaj dodatak što smo spomenuli, tako bare fikum, jeste da u prvom hadisu kaže Allahu poslanik nam je koža kada se uštavi time postaje čista, a u ovom drugom ejuma znači koja god koža da se uštavi, time biva postaje čista. Kasnije ćemo dakle na osnovu ovoga spomenuti razilaženja među učenjacima inšalahu te bareke ta'ala. Dakle, spomenut ćemo dakle tri hadisa koje ovdje šejh spomenuo rahimehullahu ta'ala, a onda ćemo dakle pomenuti propise koji se mogu uzeti iz ova tri hadisa koji govore dakle o jednoj te istoj temi. Drugi hadis od Seleme ibn Muhabbika radijalahu anhu kaže rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme dibagu juludil mejita tuhuruha štavljenje kože životinje koja je uginula, dakle ne ovca koja je zakla zaklata, već ovca uginula sama od sebe. I ti sad, ona je mejita, tako, mrcina, baca se, haram je da se jede. Njeno meso je prljavo, tako. Njena koža, dakle po ovom hadisu, ako je odereš, dakle takvu mrtvu i uštaviš njenu, njenu kožu, njena koža je čista. Svatate, svatate ovo barek Allahu Nam, dakle, koža životinje koja je uginula štavljanjem postaje čista, barek Allahu fikum. Sahahahu ibn al-Hiban. Dakle, i također šejh ovdje spominje, dakle, onaj prvi hadis svakako sahih, jer, jer ga bilježi ima muslim, a ovaj hadis je također sahih sahih, kao što spominje ovdje šejh, dakle u ocjeni ovog hadisa, barek fikum, Ibn Hibban smatra sahihom i također imam Ennevavi rahimahullahu ta'ala. Na, taj treći hadis, odnosno 18. hadis, treći hadis na ovu temu, jeste od Mejmune radijallahu anha da je rekla Mera nebiju sallallahu alaihi ve selleme bišatin jeđurruneha. Prošao je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme pored određene skupine ljudi koji su vukli uginulu ovcu. Dakle, uginula ovca i oni su je odvukli da je, da je bace. Aram da tako bare Allahu fiku, bez razilaženja nam. Pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme Leu ahaztum ihabeha, zašto niste ili kada biste uzeli njenu kožu, kožu ovdovce, tako. Fekalu innaha mejita, pa rekoše Allahov ona je uginula, ona je mejita, tako rekao smo je mrcina, jel? Ona je uginula životinja. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme, jutahiru halma'u wal qarad. Očistit će je, misli se na kožu, očistit će je voda i karaz. Karaz je biljka jedna koja dakle ima, njeni plodovi su poput, kao što smo dakle kasnije se spominje dakle u značenju arapskom jeziku kakva je to biljka. Dakle njeni plodovi su poput poput pasulja i tako, u, dakle u koju vrstu se biljki u, dakle ubraja to. Tako, barakallahu fikum. El muhim uglavnom, dakle to je ta vrsta biljke sa kojom su oni stavili kožu. Dakle, ona se sa tim namaže, onda se kasnije ispere vodom i to je to. Eventualno se osuši i kako to već ide, dakle, kako su oni to radili. Pa kaže Allahov poslanik seleme, očistit će, dakle, kožu, voda i to, to sredstvo koje su koristili za štavljenje. Barek Allahu fikum. A, dakle, i ovaj hadis, on je, on je također hasen. Barek Allahu fikum. Dakle, jak je za da bi se sa njim nešto moglo dokazati. Taj, šta možemo da uzmemo iz ova tri hadisa? A mi ćemo kasnije, reko, smo, spomenuti razilaženje vezano za čišćenje kože. Bareka laufi. Prva stvar, hadis Abdullah ibn je općenit i upućuje na to da sve vrste životinja, da sve vrste životinja, da se njihova koža čisti Da Tako, kada bi dakle uzeli samo hadis Abdullah ibn Abbasa i onaj dodatak na hadis muslima, bilo koja, eju, bilo koja koža, kada se uštavi, postaje čista. Prva stvar, dakle, iz ovog hadisa jeste da koju god kožu uzmemo, ako je uštavimo, ona sa tim čista. Svatate ovo, bare kalafikum. Dakle, to je prva stvar. Bez obzira da li se radilo o životinji koja je, dok je živa, čista ili je prljava. A mi smo spominjali, napravili razliku koje su to životinje čiste dok su žive, a koje su prljave. Pa smo rekli životinje čije se meso jede su čiste, čak i njihova mokraća, tako, to smo rekli. A životinje čije se meso ne jede, one su prljave, pa smo tu izostavili šta? Mačku, da nije, dakle, da nije na stepen drugih životinja čije se meso ne jede. Ako se seća. Barakallahu fikum. nam. Jel tako? Dakle, ovaj hadis ukazuje na to da koža svih tih životinja kada su štavi postaje, postaje čista. Međutim, mi ćemo kasnije spomenuti dakle druge stvari koje pojašnjavaju ovaj hadis Allahom te dozvolom. A i onaj hadis koji smo zadnji spomenuli vezano za ovcu, a ovcu znamo da je ona čista dok je živa. Jel tako? kalahu fikum. nam. Druga stvar, hadis Celeme a, upućuje na to da štavljenje čisti kožu uginule životinje. Jel tako? Barakallahu fikum. Imam Ibn Kodame rahimahullahu ta'ala spominje dakle u Mugniju da Ibn Kudame al-Makdisi, pisac Mugnija, rahimahullahu ta'ala, spominje i kaže ne postoji razilaženje da je koža uginule životinje prije stavljenja da je prljava. Dakle, kada životinja ugine, njena koža je prljava bez razilaženja među učenjacima. Razilaženje dolazi kasnije nakon toga da li ta koža štavljenjem postaje čista ili ne postaje čista. Pa ćemo tu i tu spomenuti inšalotera ono što je bitno da se spomene. Tako barek Allahu fiku. Dakle, ovaj hadis upućuje na to kada se koža uštavi za postaje čista, bez obzira da li je životinja zaklata nožom ili je sama sebi uginula. Jel tako, alhamdulillah, nam. Treća stvar, što je logično, ako štavljenje čisti kožu uginule ovce, onda isti taj propis dobija svaka druga životinja čije se meso jede. Jel tako? I krava, i deva, i koza, i zec, jel tako? Jer je poenta u čemu? Poenta je što se njeno meso jede, jel tako? Barakallahu, barakallahu fikum. Kada bi se ta ovca zaklala, zekat, znači čišćenje, da je zakolješ da, da, je očistiš od krvi. Klanje, znači čišćenje. I kada je ti zakolješ, ti si očistio i njeno meso od krvi, a očistio si dakle njenu kožu klanjem. Međutim, ona je umrla samo od sebe. Njeno meso ne može da se očisti, jer se ono jedino čisti nožem, je tako, klanjem. Ostane njena koža. Kako ćemo da očistimo njenu kožu? Sa štavljenjem. Svatate ovo barekala u Ako ovo svojstvo nađemo kod neke druge životinje, onda dobija isti broj. Svatate. Šta rekao smo? Konj ili krava ili konj se jede, je tako? Meso od konja je halal. Je tako barekala Hajde. Taj četvrta stvar, kada se koža očisti štavljenjem ona dozvoljeno da se koristi, dakle u svakom slučaju, je tako? Dakle ako kažemo da se koža očistila štavljenjem, dozvoljeno da se koristi u sve svrhe i kao odjeća ili za nešto drugo, je tako bare fikum. I također možemo da shvatimo da je dozvoljeno da se prostire koža, da se od nje pravi prostirka ili da se od nje pravi sedlo za konja i tako dalje i tako dalje. Dakle ove sve propise možemo da izvučemo iz ovih hadisa koje smo čuli. Međutim, menheđ ehli sunnetove džemata je takav, kao što znate, da mi na određenu temu uzimamo sve, hadise, tako? Ako se sjećate kad smo govorili o hadis kojeg također bilježi imame Budavud Davud i Nesai i Mađe i drugi, da je Allahov poslanik sa seleme zabranio da se uzima koža od tigrova kao prostirka ili koža od tigrova kao sjedlo, dakle na konja, da se konj, tako su radili. Iako naravno ima kasnije učenjaka, dakle od Tabiina, rahimahumullahu ta'ala i neki od asaba, koji su to, dakle, dozvolili, odobrili da se radi. Svatate. Međutim, ovaj hadis, koji također Šeh Albani ocjenjuje kao sahih, ukazuje na to da nije otvoreno koristiti kožu od tigra i ono što je na njegovom stepenu kao sedmo, shvatate? Ili kao prospirku da napraviš od njega tepih ili seđadu. Shvatate ovo barek Allahu fikum. Neko će reći zašto razlog? Razlog nije bitan. Ono što je bitno da je Allahu poslanik sveme to zabranio. Nam. Ali kažem ovaj hadis sam po sebi ovako kada ga čuješ, možeš sve ove propise da izvučeš i ako ovaj jedan hadis saznaš i držiš se ovih tačaka koje smo spomenuli, nećeš biti nimalo grešan. Zašto? Zato jer ne znaš ove druge hadise koji pojašnjavaju određene detalje ovih propisa propisa i prave određene iznimke. Svatate ovo barek Dakle, čovjek svojim zdravim razumom kaže, rekao Allah poslani seleme, kada se koža u štavi postaje čista. Ja znam taj hadis, znam da ga bilježi muslim, svaka koža koja se ubio sam listicu, njena koža je čista. Svatate, barek Međutim, kasnije ćemo, dakle, spomenuti razilaženje među učenjacima i razlog razilaženja kod ovih stvari, odnosno pravljenje razlike između životinja čije se meso jede i životinja čije se meso ne jede. Svatate ovo Prva stvar koju smo spomenuli, životinja kada se zakolje, čije čije se meso jede. Dakle, ne čije se meso ne jede. Uzmeš za kolješ psa i kažeš, e, ja sam njegovim klanjem očistio njegovu kožu. Kažemo, stani, jesi njegovim klanjem očistio njegovo meso, kao što je to slučaj kod ovaca i kod koza? Kaže, ne, meso od se ne jede, to haram, nećemo se razići Ali sam tim očistio njegovu kožu. Kažemo, ne, ne može to. Dakle, to je kijas koji je Dakle, pogrešno totalno shvatanje, već postoji, dakle, ova razlika između, životinja čije se meso jede i čije se meso ne jede. To je, dakle, prva stvar. Životinja čije se meso jede kada se zakolje, s tim postaje koža čista. Samim tim, je tako? Bez obzira da se štavila da se ne štavila. Pa ovo barekalo. Dakle, zakolješ ovcu. Koža od ovce je čista. Bez obzira da li je uštavio ili je neuštavio. Ona je čista sama. Ako bi je taku, onu kako se kaže, dakle, neuštavljenu, ako bi od nje napravio neki ogrtač i tragovi od nje bi ostali na tvojoj odjeći, ti bi dalje mogao da klanjaš u tome i to ti ne bi smetalo. To nije, dakle, neđis prljavština koja ti čiješ, dakle, šart otklanjanje da bi ti nama, namaz bio ispravan. Svatate ovo barekala Uslov da otkloniš to je jedan od uslova za ispravnost namaza. E tako? Svatate ovo barekala Svatate alhamdulillah alhamdulillahi Dakle ona je sama po sebi čista bez obzira da li je štavi ili ne. Štavljanje te kože biva radi drugog razloga, ne radi čišćenja. Ona je očišćenja klanjem, već je da bi je održao. Jer ako ostaviš takvu neuštavljenu, ona će se, to se kaže, to pokvariti, uleće se u nju neku, nekakvi, šta ti ja znam, paraziti, jel? Jeste, alhamdulillah. Nam. Druga stvar koju smo spomenuli također nema razilaženja, kada životinja umre samo od sebe, njena koža je prljava bez razilaženja. A nakon toga spominjemo meselu štavljanje kože životinje čije se meso jede u osnovi, ali koja je lipsala nije zaklata. Tamam? Dakle, ovo, alhamdulillah, razumijete nam. Dakle, također iz ovih hadisa možemo da shvatimo da ta koža koja je takva, dakle, uštavljena, odrađena, napravljena od nje, šta ti ja znam, ona ima neku vrijednost, dakle, Dakle, ima vrijednost, novčanu vrijednost, jeste. Dakle, šta znači? Možeš da je prodaš, možeš da je kupiš, možeš sa njom da trguješ i tako dalje i tako dalje. A mi znamo da ono što nema vrijednost u islamu, zabranjeno da se prodaje i zabranjeno da se kupuje. Ono dakle što nema nikakvu vrijednost, haram je da ga prodaš i haram je da ga kupiš. Svatate, mi na primjer kažemo za alkohol, alkohol je haram. Alkohol nema nikakvu vrijednost, bez obzira iz koje godine vino bilo. Dakle, imaš plašu vina iz vremena Hitlera. Ona sad možda je prodaš, šta ti ja znam koliko ovim budalama, jel, staro vino. Međutim, to vino nema nema nikakve vrijednosti u islamu i ne smiješ da ga prodaš zato što je to prevara. A i ne smiješ ni da ga kupiš jer nema vrijednosti u islamu. Sada te ovo bare Dođeš i kupiš ništa ili dođe čovjeku i prodaš mu ništa. To je prevara. Kao onaj čovjek, ako se sjećate, kad smo govorili onaj Abdurrahman ibn Mehdi radijallahu anhu tabina, kad je onaj čovjek došao kod njega da ga pita što znači riječ rabab. Pa dakle, Abdurrahman ibn Mehdi bio najveći muhaddis u tom vremenu, najbolje poznavao arapski jezik. Pa mu je rekao, Abdurrahman ibn Mehdi, riječ rabab u arapskom jeziku znači to i to. Korijenjo je rbb i onda je počeo tome da govori i da govori, da drži predavanje samo ovoj jednoj riječi njena korijen, u arapskom jeziku i dakle sve izvedene riječi iz toga. I pojasnimo što znači riječ rabab, a onda kaže a i također žensko arapsko ime rabab. Dakle rabab je poznato žensko arapsko ime. Sigurno od vas je neko to naš hodim knjigama. Nam, kažem ovaj čovjek, to je to što sam tražio. Kaže dobro kako si došao na to? Kaže u našem kraju, negdje u Iraku, u Basri ili Kufi, ne znam, zaboravio sam, kaže djeca pjevaju pesmicu Rababu rabbetul bejti te subbul al hallefi zejti leha seba dežažun u adiku hasanu sauti. Kaže, <laughs> kaže Rabab je kućna domaćica, ona sipa sirće u ulje, pa ima sedam kokoši i pjeca koji lijepo pjeva. I kaže on, i odakle si ti došao čak, reče do mene ovdje da me pitaš šta znači riječ rabab, koje si čuo od, djece koji pjevaju pjesmicu na ulicama. Kaže, došao sam iz tog iz tog grada. Kaže, kako si došao? Kaže, došao sam sa brodom. Kaže, vrati se onom vlasniku broda i tražimo ti vrati pare nazad, jer je on dovezao brodom ništa. Dakle, ti si lud, ti si niko i ništa, ti si, ti nula. Toliki put da provališ da ne pitaš znači rabab. Ja se sad ovdje umaram sobom, nek, nek ti vrati pare, jel prevaren si, nek ti vrati pare. To je ništa, svatate, je pare za ništa. La haure vela kuvete, illa bila. Dakle, rekao smo da ova koža kao takva ima dakle svoju vrijednost, može da se kupuje, da se prodaje i tako dalje i tako dalje. Nam. Peta stvar, dozvoljeno je štaviti sa svim sredstvima koje se dakle koriste za to. Jer to se razlikuje od mjesta do mjesta. Neki ljudi koriste, reko smo ovu biljku što smo malo prije spomenuli, ja ne znam kako se kaže na bosanski. Drugi koriste kod nas so, jer tako. Neki koriste, šta ja znam, neke druge biljke ili neke druge tečnosti ili ulja. Treba pitati to ove koji, koji to rade, inšala utala. A, također ovdje spominje šejh pa kaže, u kušuru ruman, kora od rumana, kako se kaže Roman, nar, ono sa onim crvenim bobkama unutra, jel da? Njegovom korom također, ovdje se spominje da njegovom korom, dakle ona, ona kora, da sa tim također, jel, e, štave kožu nam. Ili sa drugim stvarima koje su same po sebi čiste. Jer ako bi došao čovjek da kaže, hajde da uštavimo kožu, ali sa nečim što je prljavo, onda to ne bi bilo, ne bi bilo dozvoljeno nam. Fajda, dakle, gdje ona fajda, subhanallah. El mi ćemo spomenuti, tela, ako dođemo do nje kasnije, alhamdulillah, ako ne, onda to znači da smo je našli u nekoj, da smo je zapamtili iz druge knjige, a nije ovdje. Hajde, uglavnom stvar koja je bitna. Malo prije Allahov poslanik nam je spomenuo, alaihi salatu veselam, dakle u hadisu, kožu čisti voda i karaz, dakle ona biljka sa kojom se štavi. Što znači kada uštaviš kožu, moraš nakon toga da je opereš vodom, jer samo ono prvo nije dovoljno. Na primjer uzmeš biljku tu, dakle te biljke što su i sa njom očistiš kožu koja je neđis, jer rekli smo ne neđis, dakle životinje koja je uginula. Ne govorimo o životinji koja je šerijetski zaklana. Jer tako, pratite mi Dakle životinja koja je uginula. Namažeš je dakle sa tim sredstvom. Ona je neđis. I to sredstvo, dakle, kada dodirneš neđis, isprljao si se, tako? Kada si sa karazom dotako onu neđis prljavu kožu, taj karaz je postao isto neđis. Onda moraš i jedno i drugo da otkloniš vodom. Svatate, dakle, alhamdulillah, jasno, alhamdulillah. Nam, dakle, nakon toga šejh ovdje spominje, kaže, hilaful ulema, razilaženje među učenjacima, pa kaže, ehtelefel ulema fi tahareti džildil mejta bade debog, idha kanet mejita tahira fil hayat. E, su se učenjaci o čišćenju kože koja je, dakle, kože životinje koja je umrla, koja je sama po sebi nakon stavljanja da li ta koža biva čista ili ne u kojoj, ovdje se radi o životinjama koje su čiste u životu, dakle dok su žive. Što znači sve životinje čije se meso jede, je tako? Dakle ovim životinjama, dakle prva ta mesela tu se razišla. Dakle ako vam dođe neko i kaže nema razilaženja da koža životinja čije se meso jede, nakon što, dakle ako crkne sama po sebi, nema razilaženja da štavljanje postaje čista, da je to neispravno. Jer prvo i toj, dakle meseli postoji razilaženje. Pa kaže Imam Ahmed i to je dakle poznati stav u Ambelijskom mezhebu enne, enne džildul mejta la vidi bag, da koža mrtve životinje ne može da se uštavi, ne može da se očisti štavljenjem. Dakle, niti od ovce, niti od, niti od tigra. Tako, ne može da se očisti štavljenjem nam. وَلَوْ كَانَ الْحَيَوَانْ تَاهِرًا فِي الْحَيَاتِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِسْتِعْمَالُهُ فِي الْيَابِسَ Dakle, ovo je ta, onaj stav koji je vama poznat ili kojeg se većina vas pridržava. Dakle, ne može da se očisti koža štavljenjem životinje koja je crkla sama od sebe, bez obzira da li se radilo o životinji koja je čista u životu ili je prljava. Dakle, bez obzira da li se jela ili se ne, ne jede. Ali je dozvoljeno korištenje njene kože. Dakle, dozvoljeno ti da koristiš tu kožu, ali zna da je prljava. U smislu, kada staneš na nas, skini jaknu od, od ili ako imaš šta ti ja znam, šešir od, od šubar, ono od, što nosu čečeni, od ovčije kože, jel? Ovčije ono krzno. Skini je stavio na stranu. Je tako? Wa huwa al an Omar wa ibnihi. Dakle, ovo se prenosi također od Omera i njegovog sina Abdullaha. Wa Imran ibn Hussein i Aisha radijallahu anhum. Dakle, ovaj stav se prenosi od njih. Dakle, dakle da, su oni bili tog stava. Dakle, eventualno neko od njih imao, eventualno neki nešto što koristi od takve kože, ali nije to smatrao čistim. Dakle, koja se ovdje razlika korišćenja ili nekorišćenja? Ovdje se radi zato što je ta stvar suha i ne može njegov neđase da pređe na drugu neku stvar. Svatate? Dakle, koža kada se osuši, bez obzira kakva ona bila, njena prljavština, njen neđis, ne može da pređe na drugu stvar. Svatate? Nije poput, recimo, njuška psa. Ona je vlažna. Gdje god dotakne isprljuje. Halas, svatate ovo bare I to je razlika, kao što kažu, na primjer, učenjaci Hanefijskog mezheba, kada se neđaset osuši, postaje, šta? Postaje Neđaset kada se osuši, postane suh, u smislu da ne može da prelazi na druge stvari, ili iz stvari, I kažu i to jasno, bez obzira da ako nakon toga padne kiša, pa to mesto opet ovlaži, Šta kažu? Kažu mesela ostaje na starome, a to je da je šta? Da je čista bez obzira što je, jer je bila jedan put čista, a kiša je čista i ne može kiša opet da ga isprlja. Dakle, da ga vrati opet na svoj. Dakle, to je sad fik Hanefijskog mezeba Rahima Olatara, dakle, da ne uzimo, da ne skrenemo sa teme skroz. Nam. Zatim kaže, u delilu ala zalik, dakle, dokaz za ovo spomenuto jeste hadis kojeg prenosi imam Ahmed i četvorica od Abdullaha ibn Ukajima el Džuhenija, a on, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veseleme napisao pismo plemenu Džuhejna, dakle, pleme dakle, pleme svi a jedan od njih je Džuheni. Kada vidiš na kraju da se zove ta neki Abu Abdullah Džuheni, onda zna da je iz plemena Džuhejna. Taj, dakle u hadisu se spominje Arhastu lekum fi džuludin mejta fe idha džaekum kitabi fe la tentefiju min bi ihabin wala Kao olakšao sam dao sam vam ruhsu, olakšicu da koristite dakle kožu mrtvih životinja. Međutim kada vam stigne ovo moje pismo, dakle navodno da je navodno Allah se nam rekao, onda nemojte više da koristite od mrtve životinje i ništa. Dakle niti njenu kožu niti nešto drugo. Nam. Kaže Imam Ahmed isnaduhu džajid. Dakle, kaže Imam Ahmed lanac ovog se je dobar. Taj buhada al hadis nasihun lima kablehu min al hadis alati ja'at bi I kaže ovaj hadis je nasih. Dakle, on derogira one hadise koje smo spomenuli malo prije. Samo polako. Dakle, ovo kažu učenjaci Hanbelijskog mezeba, odnosno ne svi. U Hanbelijskom mezebu imaju dva stava vezano za ovo. Jedni kažu dozvoljeno čisto, potpunosti, a ovi prvi kažu i to je ono, to se veliki broj, dakle, i današnjih učenjaka, dakle, pridržava toga Allahu havle wa kuvvete ila billah. Nam, trojica imama, mimo imama Ahmeda, su tog stava ila ennehu jethuru min al juludi ma kane hayatuhu tahiran fi hali al haja wa u leukane mejta taj. Trojica imama, dakle imame Šafi, imame Buhanife, imam malih su tog stava da životinja čije se meso jede, dakle koja je čista za života, da njenom, dakle njena koža postane čista sa štavljenjem, je tako? Svatate ovo, dakle trojica imama se, dakle, suprostavljaju ovom stavu imama Ahmeda Rahimahullahu ta'ala, odnosno ovom stavu od dva stava koji se od njega prenose Rahimahullahu ta'ala. Nam. Kaže također imam eh, Ibn Kodame u Mugniju, ovaj stav se, dakle, prenosi od Abdullah ibn i od Ibn i od Hasana شعبية يود إبراهيم النخية يود كتادة السعيدة ابن جبيرة إوزايا إليسا إسوريا عبد الله المباركة إسحاق rivaja an imam Ahmed. I ovo je dakle drugi rivajet koji se prenosi od imama Ahmeda. Mi znamo dakle imam Ahmed kada se spominje određena mesela kaže da se od imama Ahmeda spominju dva stava. Dakle prenosi se to i pro... a u nekima se spominje i više od dva stava od prenosi od imama Ahmeda. Svatate ovo barek Allahu Jer dakle imam Ahmed dakle iznio bi određeni stav shodno nekom hadisu koji zna. Međutim on je bio muhadis. Kada bi saznao i naučio neki drugi hadis koji je jači od ovog prvog, on bi promijenio promijenio stav. I to je ispravno, je tako barek Oni prvi koji su zapamtili ona njegov prvi stav, vratili bi se kući u svoje mesto i prenosili bi. A ovi kasniji koji su došli, došli prenosili bi taj stav. Zato kasnije kada se vratimo na knjige Hanbelija, kažu prenosi taj i taj od imama Ahmeda taj stav, a ovaj drugi prenosi od imama Ahmeda drugačiji stav. Svatate ovo. I dakle uvijek se bez sumnje gleda na dokaz govora učenjaka. Dakle sam govor učenjaka nije dokaz, već taj dokaz koji on kaže mora da bude dokazan. Wallahi. Na primjer jučer sam dakle prisustvovao jednoj jednoj raspravi arapskim vladarima. Jedan brat ga nagradi, stvarno održao fino predavanje o njima, o arapskim vladarima i spomenuo njihove kufrove i šta je dokaz za njihov kufr i tako dalje i tako dalje. Onda se uključi jedan drugi daja, dakle Arab i kaže kako se ne bojiš Allaha. Mi znamo da je nesuđenje po Allahovim zakonom, odnosno suđenje nekim drugim zakonom, da je to kufr. I uvijek ćemo to reći. Međutim, tekfir određenih tih vladara, da i mi tekfirimo, a učenjaci ih nisu tekfirili i počeli spominje ime taj, ime taj, ime taj, ime taj. Ovaj kaže, bare ja sam tebi spomenuo dokaz iz Kurana i Suneta da su oni kafiri, a tvoj dokaz je nije taj i taj šeh rekao da je on kafir, kako ću ja reći da je kafir. Dakle, to apsolutno nikakav dokaz nije, to je budalaština jednogična. Samog sebe si, prvo si rekao onaj koji ne sudi Allahovom zakonu je kafir. Međutim, za njega ne smijem ništa da kažem zato što taj taj šeh isto nije ništa rekao. Allahu ekber, svim njima odgovara eh, šeh mu pa im kaže kako možeš da slušaš od čovjeka koji se nalazi u kanđi lava. Dakle, on je u kanđi lava i da kaže ovaj lav kafir. Zatate <laughs> me bare fikum. To je glupo da ga to pitaš. Pitaj ga stvari koje on može da ti odgovori, a ne da ga pitaš ono što ne može da, da, da ti odgovori, a Kur'an i Sunet su po tome jasni. Već pitaj one koji su umrli zbog tih riječi, koji su ubijali druge zbog toga i koji su na kraju bili ubiveni zbog toga. fi la wa juhtelun. Bore se na Allahovom putu, ubijaju na Allahovom putu i bivaju ubiveni na tom putu. Sladate, njega pogleda šta je rekao, da vidimo, ubili su ga, zatvorili su ga. On je isto druge bio, elhamdulillahi rabil alimin, radi to, te akide, radi tog vjerovanja, pita njega o tome, on će ti reći, te ovo bareka Dakle, da mene, da, sutra da dođe neko do mene, ili do tebe, eto. Dakle, ti koji govoriš o ulemi ruži, govoriš o, oni moraju da govore kako smiju da šute, oni prije njih su govorili pa su bili ubiveni. Hrabrost ili žudnja za šehadetom, to se razlikuje, to je pitanje imana, a iman nije kod svih muslimana isti. Neko to jedva čeka, a neko se koleba. To je, dakle, stvar koja je normalna, s obzirom da vjerujemo da iman raste i spušta se. Ti, toliko mašala jakog imana, sutra da ti neko dođe, a ti si u njegovoj situaciji. Da li bi direktno rekao ono što je, na primjer, rekao imam Ahmed, ili bi možda i ti rekao vrati se na govor učenjaka, vrati se na knjige što kaže Selek o tome, vrati se na knjige Šehul Islamim Temije, ili bi bio muđahid pa bi rekao to je tako i tako, pa makar od, otišla glava. Svatate ovo. Dakle, moraš prvo da uzmeš samog sebe da kažeš, boga mi situacija je takva da ljude treba opravdati. Situacija ni jednostavna. Svatate ovo, bare Trebamo naći neko opravdanje, šalav La haule vela illa billah. Dakle, u stvarima koje su slične pri Dakle, u kojima prijeti život i tako dalje i tako dalje. kojima je opasnost, a pa mi znamo da je danas osnova, osnova je danas u svijetu da je opasnost. Dakle, osnova je da, da su muštimani u opasnosti. Samo pogledajte vesti, dakle, malo, malo eto muštimani, malo, malo eto, malo muslimani nešto peglaju, čačkaju, diraju, oni nikoga ništa ne rade. Nam, dakle, šta smo rekli, ovi učenjaci kažu da koža postaje čista. I to je, što se ove prvo, ovog prvog razilaženja tiče, to je ispravno mišljenje. Svatate, što se ovog prvog stava tiče, kada se koža životinje koje umre umrla sama sebe, kada se uštavi, postaje čista. Dakle, životinje čije se meso jede, je tako? Dakle, ispravno je da ta koža posteči. To je ispravan stav od ova dva stava koje smo spomenuli. Taj. Dakle, također ovdje spominje od e, Hanbelija, od učenjaka Hanbelijskog meseba. dakle ovaj stav su uzeli, dakle veliki broj učenjaka, poput Šehul Islama je dakle uzeo, iako je bio Hanbelija, dakle odabro ovaj drugi stav, jer je, jer su hadisi po tome, po tome, dakle hadisi su jasni, dokazi su jasni. A ovo što kažu da ovaj hadis pismo Džuhejnama, dakle plemenu Džuheni, dakle Allahu olakšao sam vam da koristite kožu mrtvih životinja, od sada više nemojte to da radite, kada vam ovo pismo dođe do vas. Ovaj hadis ne može nikako da derogira hadis imama muslima, jer ovaj hadis, kao što kažu učenjaci, je mursel, znači fali jedan ashab, sahab je jedan fali, je tako? Ovaj koji prenosi ovu priču je tabiin, je tako? Je tako barekala u fiku. Drugi kažu, odgovaraju njima, pa kažu, to je pismo Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kogod da ga čuo, može da ga prenosi. Kogod ga pročito i video, može da ga prenese. I hadis je ispravan. Međutim, kažemo da hadis imama muslima i ako bi rekli da je ona ispravan, uzet ćemo pa ćemo izvagat koji je jači od ova dva hadisa. Dakle, i ovaj hadis je sahih i hadis, dakle, na početku smo rekli da je mursel, je tako, da ima propis mursela i samim tim se završava rasprava, uzima se hadis muslima, je tako. Ako kažemo ipak da je sahih, onda ne mogu jedan i drugi da budu sahih. Jedan kaže čisti se koža, drugi kaže ne može koža da čisti. Onda vidimo ko je jači. hadis muslima je sigurno jači od ovog drugog hadisa, što znači da ovaj drugi hadis dobija propis šaza, barekala Ne, ne može da budemo mutari, pa odbacimo hadis muslima zbog ovog hadisa za koje učenjaci dakle imaju dosta govora. Dakle ovaj hadis dakle sigurno se da je prednost ovom hadisu muslima rahimahumullahu ta'ala. Nam. Dakle također spominje onda i ovog stava od sadašnje leme jesu Muhammed ibn Ibrahim i šejh eh, Abdurrahman bin Sa'di. Dakle oni su živjeli prije 50 godina, ali on kaže od, od muasira savremene uleme, dakle ulema koje su zapamtili neki današnji učenjaci, ali njih ima sve manje i manje la haule wala illa billah. Nam taj. Zatim kaže wa kad warada في taharati al-jildi bi 15 hadisen minha ahadith Dakle, u ovom poglavlju je došlo 15 hadisa, dakle 15 hadisa koji potvrđuju da koža štavljanjem postaje čista. I tri ova koja smo mi ovdje spomenuli. Dakle, mi smo samo spomenuli tri od 15 koji su svi šta, koji svi govore o tome da se koža e, čisti štavljanjem. Nam. A onda ovdje spominje odgovor da je onaj hadis prvi mursel i da ne može da ne može da obori jel hadis muslima rahimahullahu ta'ala. Taj zatim kaže fa ba'duha mutafakun alayhi, a neki čak od ovih hadisa hadisa su mu tefekun Dakle, bilježe ga i Buhari i Muslim. Kako će onaj drugi hadis koji je, eto, u najmanju ruku optužen da je mušten, kako će se on, dakle, nositi sa hadisom Buhari i Muslima? Svatate ovo, Bari Kalofikum. Dakle, onaj prvi stav i dokaz koje koristi je netačan. Svatate ovo, Bari Nam. taj Dakle, onda, spominje, nara, na, ja, nakon toga ovdje spominje, dakle, šehol samim temije, dakle, njegov govor, kada kaže, dakle, onaj hadis koji se prenosi, dakle, od Džuhejna u onom pismu, dakle, to se odnosi na kožu koja nije bila štavljena. Dakle, koja nije bila, koja nije bila štavljena nam. Jer ovdje se, dakle, nigdje ne spominje u hadisu stavljanje, pa kaže Allahu poslanik se alejhi rahasu lekum fi juludi mejta, dakle dozvolio sam vam korištenje, odnosno dao sam vam olakšicu korištenja kože mrtvih životinja, fe ida ja'akum kitabi, kada vam dođe ovo moje pismo, fala tantafiu min al mejtati bi ihabin wala nemojte koristiti od, od životinja mrtvih ništa, niti niti kožu, odnosno krzno, niti bilo šta tako bare fik. A što se tiče uštavljene kože, kaže Šejhul Islam ibn to je bez imalo sumnje, dakle nije zabranjeno, dakle nije zabranjeno njeno korištenje. Taj La Vraćamo se opet na ono malo prije što smo rekli. Hadis Abdullah ibn dakle 16. hadis upućuje na to da bilo koja koža ili krzno kada se uštavi postaje čista. Tako, ejuma, ono malo prije što smo, koja god koža, dakle bez obzira da li se radilo o životinjama i dakle to je sad ova naša mesela zadnja koju ćemo spomenuti, bez obzira da li se radilo o životinjama čije se meso jede ili čije se meso ne ne jede. Jer ovo je bolje da se spomene ovako. Neki kažu dakle i u knjigama će ko se bude vratio na knjige naći ovo, jel? Da se spominje životinja koja je koja čista u životu i životinja koja je prljava u životu. Svatate? Pa kažemo, pas je prljav dok je živ, a ovca je čista dok je živa. Tako, dakle dok je živa ona je čista. Nakon umiranja je i njena koža čista kada se uštavi. Svatate? A pravilo životinja koja je u životu čista poput prljava poput, poput psa i kada crkne njegova koža je prljava i ne može da se čisti štavljanje, Svatate ovo. Međutim, problem je sad sa mačkom. Mi smo rekli da mačka nije prljava. Znači, ako mačku uštaviš njenu kožu, da je čista. Zbog toga mi ne govorimo, dakle, ono što ćemo u mnogo knjiga naći kako, kako su to učenjaci Rahimahmullah tada rekli, da im milove. Već kažemo, dakle, životinje čije se meso jede i meso, i životinje čije se meso ne jede. Pravimo, dakle, tu, dakle, na taj način da bolje možemo da, da napravimo određeno pravilo kojega ćemo se držati inšalav tela. Nam, pa kaže ono prvo, prvi onaj hadis upući na to da je štavljenje, kada su štavi koža bilo koje životinje, bez obzira bilo ona prljava ili či, da se njeno meso jede ili ne jede uživo. Jel tako? Spomenuli malo prije bare Pa kaže, poput vuka. Dakle, to ulazi, dakle, i lisica. I svaka druga životinja, šta rekao smo malo prije, tigar ili lav ili medved, šta ti ja znam. Sve ono što danas ljudi love i čija je koža, kako se kaže to, na cijeni. Iako se meso tih životinja ne jede. Svatate ovo bare Pa kaže, ebi hanife o šafiji, Dakle, to je mezheb imama Ebu Hanife, imama Šafije i drugih. Da se krzno, odnosno koža tih životinja, iako se njihovo meso ne jede, da ona postaje čista čim štavljenjem. Naprimjer, koža od tigra ili koža od lisice. Ubiješ sad lisicu puškom, njenu kožu dozvoljeno da uzmeš i da ju štaviš i ona štavljanje postaje čista po stavu imama Ebi Hanife rahimahullahu ta'ala i imama Šafije i drugih učenjaka rahimahullahu ta'ala. Uglavnom imam Ebu Hanife kao što stoji u Mugniju od e, Ibn Kudame, dakle to smo našli, on smatra da svaka životinja, da koža svake životinje postaje čista štavljanjem osim svinje, shvatate? Dakle osim svinje ona ne postaje čista. A sad je dakle sad je drugo njeno korištenje ili ne, shvatate zbog onih stavova koji se spominju, odnosno prenosa od A imame Šafije, dakle, tog stava illa al hanziru il kelb. Imame Šafije, dakle, smatra da se štavljenjem čisti koža svake životinje osim svinja i psa. Dakle, te dvije kože se ne mogu očistiti štavljenjem. Svatate ovo barikala. Dakle, kada neko dođe i kaže vam, dakle, nema razilaženja da koža od životinja čije se meso najede jede, kao što je lisica ili vuk, da se njegova koža ne može očistiti štavljenjem, ako vam kaže nema tu razilaženja, ti im reci, ma neš, tome razilaženja, ali, ali ima tome razilaženja i kako. barikala. Jedna stvar. Druga stvar, ako vidiš nekog od da uđe u mešći da ima šubaru od vučije kože, odmah se dakle sveti do tu ima, razilaženje među učenjacima. Sada to ovo bare kalafiku. Jer ako kažemo da mu je kapa neđis, sam misli da ti je on imam. Imam klanja pred tobom bare kalafik, a nije odklonio neđaset sa sebe. A imam ti, kako ćeš klanjati za njega? Hoćeš li klanjati stvari za njega ili nećeš? Ne, dakle nema sumnje da ćeš klanjati za njim jer, dakle ovo razilaženje je jasno. Kao na primjer imam koji je stava da jedenjem devinog mesa, da se ne kvari a ti si ubeđen, Allah poslanik naredio da se uzme abdest nakon devinog mesa. Svatate. I mi sedemo sad za sofru i tvoj imam, dakle koji inače klanja, najede se zajedno s tobom devinog mesa, a onda stane pred vama da klanja. A nije uz abdest. Zašto? Zato što je tog stava da devino meso ne kvari abdest. A ti si stava da kvari abdest. Hoćeš li klanjati za njim ili nećeš? Naravno da hoćeš klanjati za njim. ovo. Naravno da ćeš klanjati za njim barek Allahu fikum. Dakle, toliko, dakle ovo kad govorimo o, toleranciji u fiku. Svatate, barek Dakle, tolerancija koja ima osnovu, koja ima osnovu, dakle, kod imama ehli sunete vel džemata, tako? A ne tolerancija koja ima danas, dođe onaj ludak kardavi i kaže žena od dozvoljena farmerice nositi, pa kažeš razvilo što su ulema dozvoljeno, šta ćeš? Nije se razvilo što ulema, nego što se džahil sa učenjacima, sladate? Ili još milion drugih stavova, Allah, kad uzmete, samo pogledajte kako, kako pljuje i sve ovaj, džihad i mujahide. ubio bi ga neko, Allah, la I dođu onda i kaže on je mudar, on je pametan, on ima znanje, on je لا حول ولا قوه الا بالله نعم طيب ان شاء الله imamo 19. hadis نعم dakle ko toga nema dakle puno dakle nema ovde razilaženja uopšte hadis vam je poznat mutafakun alejhi bilježe ga Buhari i Muslim od Ebi Sa'labe al-Khushaniyya radijallahu anhu koji je rekao kultu ja Rasulullah inna bi ardi qawmi ahli al-kitab afa na'kulu fi aniyatihim qala la la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghayraha faghsiluha wa kulu fiha. Dakle hadis bilježe Buhari i Muslim. Abu Sa'laba radijallahu anhu rekao Allahovom poslaniku, kaže rekao sam Allahovom poslaniku, o Allahov poslanice, mi smo odnosno boravimo ili budemo u zemlji ehlul kitaba, dakle u zemljama u kojoj su židovi krišćani. kršćani, tako, oni tamo imaju vlast. Da li da jedemo iz njihovih posuda? Dakle, da li da koristimo njihove posude za jelo? Dođe ti vlahi i dati njih ili šer, tako? Da li da dozvoljeno da iz flaškog lonca? Dakle, kada kažemo ekel, onda je šurp ulazi svakako u to. Kada kažemo jelo, onda piće ulazi svakako u to. Svataš pare to ulazi čaša. Kale la, kaže Allah poslanik sallallahu nemojte da jedete iz tih posuda illa illa teđidu gajreha. Osim da ne nađete neke druge. Dakle, nemaš drugu šerpu, moraš da nešto, dakle, potreba ti je za tom posudom ili za tom čašom, jel? Nemaš drugu i moraš tu da, da uzmeš osnove šta da to ne radiš, kao što kaže Allah poslanik sallallahu illa illa teđidu gajreha, osim da Dakle, u slučaju da ne nađete drugu posudu, fagsiluha wa fiha. Ako ne nađete drugu, uzmite tu, operite je, onda jedite iz nje. tako? Nema drugog lonca osim od, od zvonimira. Uzmi onda, ako nemaš drugu, uzmi tu operije, onda je koristi. Je tako? Bare Nam. Ehlul kitab, znate ko su ehlul kitab? Židovi i hrišćani. Je tako? Nam. Prva stvar koju možemo uzeti iz ovog hadisa jeste zabrana korištenja posuda ehlul kitaba, a to su židovi i hrišćani. Zašto? Zato što se oni ne čuvaju neđaseta koji se mi čuvaju. Zatakte, Svatate, neko će reći, nemoj tako, kod komšije kad odem čaše se cakle, sve oprala ona mašina, sa onim kako zove onaj kalgonit, jel tako? A, nemoj tako, e, ali imaju neđaseti koji se mi čuvamo, oni se ne čuvaju, pa kaže, voda u fiha hamren, a lahman hinzir, jer moguće je da su oni u te posude stavljali alkohol ili svinsko meso, fel ihtijatu i dakle, sigurnosti je bolje, dakle, da se izbjegavaju njihove posude. Nam, evanil mušrikin wa evanil kufar eula bil Posude mušrika i di Kafira mimo židova i hrišćana su preče da se šta da se da se da ih se kloniš jel, jel tako jer su židovi i hrišćani nama bliži od drugih nevjera mušnici budisti sad ja znam jel dakle njihove posude su preče da se klone nam zalike ana kitabi akrabu zašto zato što su ehlul kitab bliži istini od ovih drugih jel nevjera falahum ta'alim jer oni imaju dakle nebeska učenja dakle imaju nešto od objave u svojim knjigama iako je većina toga iskrivljeno a što se tiče ovih drugih kafira kafira fehum ab'adu min al-kitabijain an ta'alimi al-adjan. Jer su oni, dakle, drugi kafiri su puno dalje od židova i hrišćanja od prave vjere, jel? Nam. Fehum akrabu minhum ila, ila I oni su samim tim što, tim što su dalje od vjere od židova i hrišćana, židovi i hrišćani su našoj vjeri najbliži, jel tako? Od ovih drugih kufrova. ovi drugi koji su u vjeri dalje od nas, od židova i hrišćana, samim tim su bliži neđasetu. Zar nije tako? Ko je gledao od vas one dokumentacije u Indiji, oni obožavaoci krava, kako je kod njih prljavo. E, bila. Allah, gledao sam čovjek, ima ordinaciju, zubar, na sred ulice. Wallah, i na sred ulice. Uze kliješta, umoči u neku tečnost, ona zinu, iščupa mu zub, <laughs> otera ga kući. na sred ulice, ona mu ovaj reklamu, toliko i toliko vađenje, toliko i toliko upravljanje onih drugih nekih sad ja znam. Kaže, nisu mi, kaže, moderni kao kod vas, dakle na zapadu, ali mi imamo sve ove aparate, imamo sve, to je katastrofa, udubila. Sve ono zahrđalo, pa <laughs> E, I stvarno su, za, uisti, uistinu su daleko ovi budisti i ovi hinduisti i ovi drugi mušici daleko su, dakle, prljavi, daleko prljavi od ovih, od ovih ovamo, la haule vela kuvvete illa Taj. Treća stvar, iza da muslimi ila istimali anija, wa lem jeđid ila anijetil kuffar, lehu istimaluha bade gusliha, bade gasliha. Kada musliman ima potrebu za korištenje neke posude, a ne može da nađe drugu posudu osim posudu kafira, dozvoljeno je da je koristi nakon pranja, li يحصل له اليكين من طهارتها dakle da bude 100% ubijeđen da je čista jer ti si opro svojom rukom. Svatate, barakallahu fikum. Nam. I tu tebadul el menafije wal mesalih min el kufar. ene haza ma huve illa muđered muamela. Dozvoljenost mijenjanja, kako se kaže to koristi ili informacija između njas i kafira. U to ulazi dakle trgovina i tako dalje i tako dalje. Ma huve illa muđered muamela. Dakle, os, dakle šta u stvarima koje su dakle odnos između nas i dakle neke dunjaluške stvari. Mijenjanje dakle, iskustava, iskustava, bare kalafiku, mijenjanje, dakle, iskustava, jel, u dunjalučkim stvarima, bez imalo sumnje da je to, da je to dozvoljeno. Svatate, bare kalafiku, kao što su, također kaže, drženje, ili da se čovjek drži, jel, prava njegovo komšije, bez obzira da li je kafir ili nije i tako dalje, ili rođaka, prava rođaka, svojih rođaka koji su kafiri, s obzirom da su kafiri, bez obzira što su kafiri, ti imaš da se da održavaš rodbinske veze s njima, svatate. Ako se radi o onoj drugoj vrsti kafira, a to je oni koji ne protiv islama. Međutim, neprijatelj Islama, da njima nema održavanja rodinskih veza. On je neprijatelj, svatate, ovo bare nam. Taj lejse maha mejlun kalbi ilejhim i samim ovim odnosima između muslimana i kafira ne smije da svoje srce, kako se kaže, da ide njima, jel? Da se naklanja njima. Dakle, samo čisto, dakle, ono, se kaže diplomatski, jel? Bare Taj vela rukunu ila jestikadatihim niti, dakle, priklanjanje njihovim akidetskim, dakle, ubjeđenjima ili nekim vjerskim, vjerskim pitanjima da se nešto od njih ne Allah uzme nam. Taj peta stvar se mahatu šarija u yusruha. Lahkoća islamskog šarijeta. Lahkoća islamskog šarijeta. Ako ne možeš, nema smisla. Svatate ovo. Nemoj to da radiš, to bi uzimao plaške, jel, tanjire, šerpe. Ali ako nema, drugo mora Ali i operi, ali i operi. <laughs> La wa vera kuvete illa billah. Nam, subhanallah. Dalike, an al wajib, pa kaže, dalike an al wajib ala al insan al ibtijad an mevati riba. Zato jer je insano obaveza da se kloni, dakle, od sumnjivih mesa ili sumnjivih, dakle, je nešto sumnjivo, da se kloniš nam. Jer je Allah poslanik se nam rekao da ma juribuke ila mala juribuke. Otklon, dakle, kloni se što ti je sumnjivo, a uzmi ono što ti je, dakle, što je nem u što nema sumnje, što je jasno. Svatate. Međutim, ako budeš prisiljen ili, ili prinuđen, ne prisiljen svakako dozvoljeno, ali prinuđen, dakle, moraš da koristiš njihove posude, onda je operi ti svojom rukom, nemoj dakle da se oslanjaš na to pa da ti kaže, ti kaže, koga smo ono malo prije rekli, Zvonimir, da ti kaže, nemoj komš oprostan ja, sreći na primjer, opret ja sam, imam da hvataš, jer je došla naredba da ti opereš. Moraš da koristiš njegovu čašu u redu, ali operje ti, jer ko zna kako je ono, hvataš Treba da se priča. Ovo su stvari, neko će reći, govorimo samo o fiku. Nije ovo ti, ali velaju el bara, braće, stvari, taj, kada والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وصرنا أخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان ولا نسمع لواشي كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان هو هو هو ولا نسمع لواشي كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان مثل ما كان البنيان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تعلمنا العفو يا رب تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب مشينا أحباب نفس الدرب على دين وإيمان تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب على دين تصافينا مثل ما قال واحد كالبنيان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا مشت الحق دوا دوا مشاكل حق وعدوان مشاكل حق وعدوان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان